Iam estis urbeto cun belae fasadoi. La fenestroi ciam estis purae, la gazonoi verdae, cae la domoi farbitae per varmae coloroi. Sloganoi ornamis la muroin. Estu felicia, cio bonas, ni estas la plei bonae. Oni povus pensi che tie ciui vivis en perfecta harmonio. Sed se vi restus iom pli longe, vi rimarcus ion strangan. Neniu rigardis unu la alian en la oculoin. La butico estis malplenae, quasau malfermita por neniu. Homoi parolis nur per cutimae frasoi, quasau ripetante vortoin el televida reclamo. Cai ciam ciam iu demandis ion seriosan, tui venis la respondo, pritio oni ne parolas citie. La vero estis che la urbo longe ne plu floris, sed anstata ol al fronti la problemoin, oni covris cion per bella bildo. Se domo rompigis, oni farbis la exteron, ca ignoris la internon. Se iu suferis, oni donis ridetan glumarcon, ca diris, cio pasos. Malgioio, dubo, ca timo, estis quasau malbonae odoroi, ciuin oni provis casi per troa parfumo. Unu tagon venis visitanto, fremdulo cun malnova dorso saco li ne ridetis tiel kiel ciui aliai. Li demandis, kial ciui afisoi nur diras felicain aferoim? Ču vi ne havas sorgoim?» La homoi rigardis lin quasau li estas freneza. Ču vi nescias? Se vi parolas pri problemoi, ili farigas pli realae. Sed la visitanto ne foriris. Li sidis sur benco cae comencis paroli cun infanoi, demandante cion ili vere sentas, ili unue hesitis, sed poste ec parolis, pri si age patroi, pri la manco de laboro, pri sopiro alio pli vera. Post celcae tagoe, la plen cresculoi comensis ausculti. Unu maliuna virino forprenis afision de sia muro. Alia viro pentris bildon, ne por casi ion, sed por montri cion li veres pertis. Ne cio shangigis tui, la sloganoi restis sur iui muroi cae calcae homoe ancorao preferis la tranquilon de mensogo. Sed iam comencigis movado. Oni comencis rememori ciel aspectas honesta parolo. Iui renovigis domoin, ne nur exterre, sed interne. La urbo ne aspectis tiel perfecte ciel antaue, sed gi comencis vivi de nove. Mensogo povas esti alloga, gi povas brili ciel juvelajo en butic fenestro, sed gine varmigas. Vero, ec se malfacila, donas ion pli profundan, realan ligon inter homoi. Ciam ni curagias vidit ion, cio vere estas antauni, tiam ni trovas ne nur la mondon, sed ancaun in mem.